Paraudzīsimies uz to, kā cilvēki dien dienā sarunājas un padomāsim, cik daudz reižu ar saviem vārdiem mēs uzkraujam viens otram lāstus. Laika gaitā cilvēku sarunas, ko mēs dēvējam par tenkām, ir kļuvušas par visļaunāko melnās maģijas novirzienu. Tenkošana ir visļaunākais melnās maģijas veids, jo tenkas nav nekas cits kā vistīrākā inde – Mēs esam noslēguši vienošanos un iemācījušies tenkot. Kad mēs vēl bijām bērni, mēs nemitīgi dzirdējām, kā pieaugušie mums apkārt tenko un izplata savu viedokli par citiem cilvēkiem. Viņiem bija savs viedoklis pat par tiem cilvēkiem, kurus viņi nemaz nepazīst. Kopā ar šiem viedokļiem izplatījās arī emocionālā inde, un mēs šo komunikācijas veidu sākām pieņemt kā dabisku un pašsaprotamu. Tēnkošana kļūsi par vienu no vissvarīgākajiem cilvēku saziņas veidiem. Tēnkojot mēs satuvināmies. Redzot, ka vēl kādam klājas tikpat slikti kā mums, mums kļūst vieglāk. Sakām vārds vēsta. Nelaimēji patīk sabiedrotiem. Un cilvēkiem, kas cieš ellē, negribas būt tur vieniem. Bailes un ciešanas ir būtiska planētas sapņa daļa. Ar to palīdzību planētas sapnis mūs pakļauj. Ja salīdzinām cilvēka prātu ar datoru, tēnkas var pielīdzināt datorvīrusam. Datorvīrus ir datoru valoda, kas ne ar ko neatšķiras no citiem kodiem, taču tas veidots ļaunā nolūkā. Šis kods iekļūst jūsu datorsistēmā, kad jūs to vismazāk gaitāt un parasti jūs to pat nepamanāt. Pēc tam Kad tas iekļūs jūsu datorsistēmā, dators sāk niķoties vai vispār vairs nav izmantojams, jo šie kodi tā sajaucas ar citiem kodiem, ka dators vairs nefunkcionē. Tāpat izplatās tēnkas. Kāds piemērs? Jūs piepildāt sen loloto vēlmi un sākat apgūt kādu jaunu kursu pie pilnīgi nepazīstama pasniedzēja. Pirmajā nodarbību dienā jūs satiekat kādu, kurš šo kursu jau apguvis un viņš jums saka, tas pasniedzējs ir iedomīgs stulbenis. Viņš pats nesaprot, ko runā, uzmanies. Viņš pie tam vēl ir arī izvirtulis. Tajā pašā mirklī šis cilvēks ar saviem vārdiem un emocionālo kodu ir uzspiedis jums zīmogu, taču jūs nezināt, kas viņu pamudinājis tā teikt. Varbūt viņu sadusmojušas paša neveiksmes mācībās – Varbūt viņam tā domāt liek bailes un aizspriedumi, taču tā kā bērnībā jūs esat iemācījušies uztvert informāciju, jūs noticat tankām un dodaties uz nodarbību. Pasniedzējs runā, bet jūs jūtat, ka jūsos sāk rasties inde, un jūs pat neapjaušat, ka vērojat pasniedzēju ar tā cilvēka acīm, kurš stāstīja jums šīs tankas. Tad jūs par to sākat runāt ar citiem studentiem – un arī viņa pasniedzējā sāk saskatīt stulbeni un izvirtuli. Jums nepatīk nodarbības un drīz jūs nolēmjat tās vairs neapmeklēt. Jūs vainojat pasniedzēju, kaut īstais vaininieks ir tankas. Un visu šo jēzgu spēja radīt viens mazs datorvīrusiņš. Pavisam neliela nepareizas informācijas deva – var sabojāt cilvēku saziņu un inficēja ikvienu, kas tajā iesaistās, kuri savukārt izplata slimību tālāk. Iedomājieties, ka ik reizes, kad kāds stāsta jums tenkas, jūsu smadzenēs iekļūst datorvīrus, kas ar katru reizi samazina jūsu prāta spējas. Lai mazinātu savu apmūsumu, jūs pats sākat tenkot un aplipināt ar šo vīrusu arī citus. Tagad iedomāsimies, ka šajā bezgalīgajā procesā ir iesaistīti pilnīgi visi cilvēki. Rezultātā pasaulē ir pilna ar cilvēkiem, kas informāciju spēja nolasīt tikai no vīrusu saindētām schēmām. Šis lipīgais vīrus ir tas pats, ko tolteki sauc par mitote – haos, kad vienlaicīgi jūs prātā skan tūkstošiem balsu. Nav nekā ļaunāk par ļaunajiem burviem jeb hakeriem, kas ar nodomu izplata vīrusus. Pacentīt, pacentieties atcerēties situāciju, kad jūs pats vai kāds jums pazīstams cilvēks kaisa dos, dusmās pret kādu un kala atriebības plānus. Lai atriebtos, jūs teicāt par šo cilvēku vai šim cilvēkiem pašam kaut ko tādu, kas liktu viņam justies slikti, tādējādi apzināti izplatot indi. Bērnībā mēs tā rīkojamies neapzināti, taču, kad pieaugam, mēs jau sākam apzināti likt citiem justies nepatīkami. Pēcāk mēs sev melojam un sakām, ka mūsu upuris tikai saņēmis pelnīto sodu. Raugoties pasaulē ar datorvīrusa aizmiglotām acīm, nav īpaši jāpūlas, lai attaisnotu pat viscietsirdīgāko rīcību. Mēs nemaz nepamanām, ka šāda nelietīga vārdu lietošana iegrūž mūs vēl dziļākā ellē.